idadi yake ni ngapi katika idadi za neema za Allah ziko nyingi sana basi neema zote ambazo nyinyi mmeruzukiwa na mkamshukuru Allah kwa neema hizo, basi Allah atakuzidishieni. wa idh taadhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid, kumbukeni pale alipotangaza anasema Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam kuambia watu wake ambao wengi miongoni mwao walikuwa ni washirikina kumbukeni habari hii pale alipotangaza Mola wenu kwa kusema ikiwa nyinyi mtashukuru je neema za Allah tabaraka taala alizokupeni basi Allah nakuahidieni la azidannakum kwa hakika hakuna wasiwasi wowote ule isipokuwa mimi neema zangu lazima nitakuzidishieni kwa hiyo kuzidi kwa neema kunatokana na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema yoyote mwislamu ambayo Allah amemruzuku, basi Allah anamjalia ndani yake kuwa na baraka na kumzidishia. Lakini kinyume chake, wala in kafartum, na kama mtazikanusha neema zangu, inna adhabi la shadid, hakika adhabu zangu ni kali sana moja katika neema ambazo sisi tumeruzukiwa wanafunzi ni kuwaheshimu maulamaa mashekhe zetu na walimu wetu na hii inaonyesha wazi pale tangazo lilipotoka japo kwa muda mfupi sana basi watu wakahudhuria katika mhadhara huo kwa mfano leo tangazo lilotoka ni tangazo la muda mfupi sana lakini tangazo hili baada ya kuwafikia tu wanafunzi katika maeneo mbalimbali ambayo wao wapo wamefika na tunaamini kwamba kuna wengine wako njiani wanakuja hii yote ni taukiru lulama kuwaheshimu wanazuoni kadhalika vile vile kushukuru neema za Allah tabaraka taala, kwa sababu katika kushukuru neema za Allah hakuko katika maneno peke yake, vile vile kuko katika vitendo, ambacho kitendo nachokionyesha wanafunzi kuhudhuria katika mihadhara baada ya matangazo kutoka. Hii ni moja katika shukurani ambayo nyinyi mnamshukuru Allah tabaraka taala jioni ya hii. Mtume Allah alikuwa akifanya ibada akisali sana baada ya kushuka aya idha jaa nasrullahi walfath ورأيت الناس yadkhuluna fi dini llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana توابا mtume akawa anakithirisha sana kusali sala za suna mpaka bibi, bibi aisha mama aisha radiallahu anha akamwambia mpaka lini utafanya ibada mpaka miguu yako hii inavimba kama hivi mtume akimjibu afala uhibu an akuna abadan shakura ya Aisha hivi mimi sipendi kuwa ni miongoni katika waja wenye kushukuru kwa hiyo mtume alikuwa akisali rakaa mbili hizo kana yataawwalul qur'ana alikuwa akifasiri Qur'ani kwa matendo, kwa kufanya ibada. Utangulizi uliotangulia hapa ni utangulizi ambao shani umeenea, ambao ndio unabeba makusudio mazima ya mihadhara yetu hii kusafisha Muislamu na kutengeneza Muislamu nia yake hatolipa Allah kiamani isipokuwa kwa nia innamal amalu binniyati hakika matendo ya ibada yanalipwa kwa mujibu wa nia innamal a'malu binniya hakika matendo ya ibada yanalipwa kwa nia hadithi ambayo maulamaa wote katika vitabu vyao wameitanguliza hadithi hii katika vitabu vyao al-Imam Bukhari al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafi an-Nawawi ameitanguliza hadithi hii al-Imam Shafi ameitanguliza hadithi hii innamal a'malu binniyya na ndio hadithi ambayo magharib lakini imepokelewa na watu wengi sana kutoka kwa msimulizi wa hadithi hiyo hadithi hiyo inatupa sisi hima ya kutafuta elimu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na si kwa ajili ya jambo jingine lolote. Ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala, zimekuja kwenye hadithi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, yoyote atakifuata njia anatafuta ndani yake elimu salaka Allahu bihi طريقا min turuqil الجنة وفي رواية سهل الله به طريقا من طريق الجنة وإن الملائكة نحقيق ملائكة والله تبارك وتعالى لتضع أجنحتها هو ونزويك مبوزاو نكزيمنميش مبوزاو هزو ridhan litalibi lilmi, hali ya kuridhika malaika hao kwa yule mwenye kutafuta elimu. Riwaya nyingine imekuja hivyo, fi riwaya ridhan bima yatulubu malaika hao wako radhi kabisa kwa kile ambacho mwanafunzi huyu anakitafuta. Hapa sisi tuko katika kuwasiburia mashekhe zetu kwa ajili ya kupokea nasaha na mawaidha ambao ndio chakula cha nyoyo, na tunatarajia sana mashekhe wawili ndio ambao watakaofungua mhadhara wetu huu wa leo katika muda huu wa alasiri, kadhalika muda wa maghribi. Nao ni mashekhe wawili Abi Abdi Salami مجاهد شيخ أبي عبد السلام مجاهد كذلك الشيخ أبو الفضل كاسم مفوت كاسم ديو أمباو وتطوفن لي مهدر ويته وليو بإن الله تبارك وتعالى وتكفو إسلام mimi hapa kidogo nizungumzie kitu ambacho هي سيسي sisi wanafunzi tumeghafilika nacho ambacho kitu hicho ndiyo chombo cha kupokea elimu zote, elimu za sheria. Na lau kama jambo hilo tutajihimiza nalo sisi wanafunzi sana kabisa, tukasoma vizuri sana, basi hawatopata nafasi hata chembe, hata nafasi ya tundu ya sindano watu wa bidaa kuweza kutubomoa sisi ahlusunna waljamaa salafi. Lakini nyenzo hii kwa kukosekana kwake kunapelekea kutojiamini mwanafunzi kuweza kufanya munakasha, munadhara, mujadala alilmia na watu wa bida na ndio kisu au panga ambalo wanalitumia watu wa bidaa kuweza kuwabomoa ahlusunna waljamaa. Ni kitu gani hicho? ala وهي علوم اللغة العربية ni elimu ya lugha ya Kiarabu. Mimi nitaizungumza kidogo muhimu wake ili kumpa kuinua uluu himam, kuinua ile hima ya juu ya mwanafunzi kuweza kujihimiza kuanzia sasa, kama alikuwa amezembea zembea, sasa kuanza kusoma kwa juhudi kubwa sana lugha ya Kiarabu kisheria yani sizungumzi lugha ya kiarabu ya kuongea maneno ile nyingine kabisa nazungumza lugha ya kiarabu ya kisheria lau kama mwanafunzi atakuwa amebobea vizuri ataweza kupokea elimu zote za sheria katika njia ya wepesi sana kabisa na elimu hii ina umuhimu mkubwa sana katika dini ya Kiislamu Sheikh lislam islam bin Taymiyyah anasema al-lughatu al-arabiyya من الدين لغة كيراب نكت كدين ومعرفتها فرض واجب نقيدها لغين فرض يا لزيمة فإن الفهم الكتاب والسنة واجب حقيقة كفهام قرآن نكفهام سنة نجام بلا لزيمة ولا يفهم ولا يفهمان إلا بهما wala illa biha wala hazifahamiki lugha mbili hizi haifahamiki Qur'ani na Sunna illa biha isipokuwa kwa lugha ya Kiarabu kisha akasema ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib jambo ambalo ni lazima kulijua na wajibu wake hautimii isipokuwa mpaka lipatikane hilo hilo likipatikana litatimiza wajibu wa jambo hilo basi jambo hilo ni wajibu kulijua anaikusudia lugha ya kiarabu pamepokelewa katika athar ya muawiya ibni abi sufyan hadithi imepokelewa kwa muawiya bin abi sufyan radiallahu anhu qala amesema qala rasulu llahi sala llahu alaihi wasalama mtume kasema من يرد الله به khairan yufakihu fi dini, yule ambaye Allah tabaraka taala anamtakia yeye kheri kheri mbalimbali. Je, anampa mali? La. Je, anampa majumba? La. Je, anampa vitu mbalimbali? La. yufakihu fi dini, humtambulisha kuijua dini hii. Qala al-alama Saadi wakadhalika yadkhulu fi hadha na kwa ajili hiyo inaingia hapa taalumu jamii lwasaili almuayana ala lfikhi fi ddin hapa inaingia njia zote zenye kusaidia kuifahamu dini visaidizi vyote ambavyo vinakupelekea kuweza kufahamu dini basi vinaingia kwenye hadithi hii akasema كعلوم العربية بأنواعها كما في العلم زلوك يا رب ننم نزاك علم زك يا رب أن قصدية ننفني زاك علم يك يا رب نم علماء أهل السنة والجماعة وميانديك vitabu vingi sana الكويمو الإمام كثيري الإمام suyuti na kabla yake alimamu sibawai khalil bn ahmad mwanafunzi wake alimamu Sibawaihi pamoja kwamba hakuwa ni mtu wa sunna kadhalika alimamu Ibn Jinni ameandika katika fi ulum lughat al-arabia kadhalika alimamu Suyuti kwenye kitabu chake muzhiru fi ulumi lughat al-arabia zote walikuwa wanamtayarisha mwanafunzi ili kuweza kupokea maalumati ya dini kwa hiyo anasema تعلم وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها كما في لكويدوا إليم زكي رابنا النزاكي أقسيما فمن أراد الله به خيرا بس ينبيا الله نتك خيرك كيي فكيه في هذه الأمور Allah humtambulisha katika mambo haya wafakahu laha na humpa taufiki akampa wepesi kwa elimu hizo na hadithi nyingine imekuja kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال متمك سيما خيركم من تعلم القرآن وعلمه mbora wenu nyinyi waislamu yule ambaye atakayejifundisha Qur'ani kupitia kwa walimu kisha akaifundisha vile vile waallamahu taallamahu waallamahu amejifundisha Qur'ani hiyo amekaa kwa walimu kisha akaifundisha والقرآن فيه الهدى والرشاد وجماع الخير qurani ndani yake mna mwongozo na maelekezo na makusanyo ya kheri zote zimo ndani ya Qur'an makusanyo ya kheri zote zimo ndani ya Qur'an min alilmi waltauhidi wattibaa katika elimu mbalimbali na tauhidi na hata masala ya itibaa ya kufuata namna gani utafuata quran imekupa miongozi wakadha ihkami shariati mutahara na ndo hivyo hivyo sheria za Kiislamu hukumu za Kiislamu zilizokuwa sahihi wama yattasilu biha na zile zenye kufungamana nazo au na yale yenye kufungamana nayo yamo ndani ya Qur'ani min alwaadhi wa sawalif alakhbari katika wadhi mbalimbali na khabari ya yale ambayo yaliyopita nyuma ambayo sisi hatukuwa ni wenye kuyajua hayo bali Qur'ani imetusimulia sisi wama warada fi dhikri ljannati wannar, na yale ambayo imekuja katika kutaja pepo na kutaja moto na mengineyo, wa ghairi dhalika, na yasikuwa hayo, mimma la yakadu yuhsa. Qurani imejaa taaluma na mafunzo mengi sana ambayo huwezi kudhibiti kuweza kujua mafunzo mangapi yaliyomo ndani ya Qurani. Kila unapoisoma Qurani aya hiyo hiyo uirejee mara kwa mara basi ndani yake utapata faida Qur'ani haimalizi maajabu yake kila unapoisoma Qur'ani na kila unapoikariri aya basi haya hiyo hiyo ndani yake kuna mazingatio makubwa utayapata ambayo hukuyapita hukuyapata katika hali ya usomaji wako wa kwanza kabisa wa hadha kulluhu la yumkinu istighnau anhu bihal na haya yote haiwezekani nayo mtu akasema mimi nishatosheka sina haja ya kuijua qurani وهو لا يتحصل إلا بمعرفة لغة القرآن na yaliyomo ndani ya Qur'ani hayapatikani isipokuwa lazima kuijua lugha ya Qur'ani na Qur'ani haikuteremshwa kwa lugha nyingine yoyote isipokuwa kwa lugha ya Kiarabu وما دلت عليه من المعان na ile ambayo ni kujulisha juu yake katika maana mbalimbali wa min thamma hasa hasa yataayanu dhalika yanakaa wazi hayo mimbabi katika mlango ma la yatimu lwajibu illa bihi fahuwa wajib jambo ambalo wajibu wake hautimii isipokuwa kwa hilo wajibu ndio unakamilika basi hilo jambo lenye kutimiza wajibu hilo lilakuwa ni wajibu ambao lugha ya kiarabu ni lazima kwa kila muislamu kuijua yani lugha kisheria na hadithi nyingine yenye kuhimiza umuhimu wa lugha kiarabu kwamba inasaidia sana katika kufahamu quran na sunna wa jubairi mutii radhiallahu anhu qala amesema samitu rasulllahi salllahu alaihi wasallam yaqul nimemsikia mtume salllahu alaihi wasallam akisema ni samaa sahaba amesikia kwa sikio lake kumsikia mtume allah nadhara الله abadan, Allah aung'arishe, Allah amng'arishe mja, amtie nuru mja. Samia maqalati fahafidhaha, aliyesikia maneno yangu akayahifadhi. Na hiyo ilikuwa ni wakati wa mwanzo kabisa, mtume akisema, masahaba walikuwa wakihifadhi, kwa sababu aliwaambia la taktubu anni ghaira alquran, msiandike kutoka kwangu mimi isipokuwa Qur'an waman kataba ghaira alqurani falyamhuhu na yoyote ambaye ameandika chengine sio kwa qurani basi na akifute akifute mtume alisema hivyo kofia yasije kuchanganyika maneno yake na Qur'an lakini baada ya mtume kufariki masahaba wakawa wanaandika yale mafunzo yake na hadithi zikaandikwa kupitia kwa maimamu mbalimbali akiwemo alimamu Zuhri na maimamu wengine Ibn Sirin na wengineo nadhara llahu abdan samia maqalati fahafidhaha wawaaha waaha, na akayadhibiti ndani ya moyo wake, wabalaghaha, na akayafikisha maneno yangu, ma lam yasmaha, kwa wale ambao kwa wale ambao hawajayasikia maneno yangu, yani hadithi zake na mafunzo yake Mtume Allah akayafikisha kwa mbali sana, au kwa watu ambao hawakuyasikia maneno yao hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam nyingi sana na wengine hatukuwahi hata kuzisikia baadhi ya hadithi na zikisoma itakuwa ndio kwanza unazisikia yani ziko nyingi sana tena zilizo sahihi kabisa hapa tukiulizana sisi sahih bukhari tu nani miongoni mwetu sisi ambao tumekaa katika halaqat alafu tukamaliza au mwalimu amemaliza kusomesha sahihu bukhari achilie sahihi muslim sunan abi daudi vitabu sita au saba hivi kwa hiyo hadithi ya mtume wa allah ni nyingi sana wa rubba hamilin fikhi na huenda yule ambaye mwenye kubeba fiki akenda kuwalingania ila man huwa afkahu minhu unawalingania watu ambao ni watambuzi zaidi kuliko hata wewe na hii maana yake nini? Maana yake kwamba haina maana mzungumzaji, kwa maana atakuwa amewazidi wale wanaomsikiliza. La, ukweli hasa ulivyo hupatikana wasikilizaji miongoni mwao wakawa ni wafahamu zaidi zaidi sana kuliko yule mzungumzaji. Watukufu wa Kiislamu, huu ulikuwa ni utangulizi wa kuwakaribisha mashekhi zetu kwa ajili ya mhadhara wetu huu wa leo katika muda huu wa alasiri kadhalika muda wa magharibi ama kauli za masahaba zenye kuonesha umuhimu wa kujifundisha lugha ya Kiarabu ni nyingi sana ambazo zimekuja katika maana ya kujifundisha au kuijua lugha ya Kiarabu عن عمر بن زيد قال amesema kataba Umar ila abi Musa kutoka kwa Omar bin Zaidi amesema aliandika Omar barua akaipeleka kwa Abi Musa. Ndani yake ilikuwa na maelezo marefu sana, hapa tutasoma baadhi ya kitu. Amma ba'du fatafakkahu fi sunna, ama baada ya haya ifundisheni, ifahamuni, zifahamuni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watafakkahu fil arabia fil arabia na vile vile jifundisheni lugha ya Kiarabu. Barua hiyo ya Saidna omar kwenda kwa Abi Musa, amma ba'du fatafakahu fi sunna watafakahu fi larabia, jifundisheni hadithi, kadhalika jifundisheni lugha ya Kiarabu. وفي الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلم العربية jifundisheni lugha ya Kiarabu fa innaha min dinikum lugha ya Kiarabu ni katika sehemu ya dini yenu wataalamu alfaraidha kadhalika jifundisheni faraidha yani ilmi mirath fa innaha min dinikum hakika elimu hiyo mirath ni katika dini yenu vile vile قال شيخ الإسلام رحمه الله ما هذا الذي أمره به عمر من فكر العربية fi kisharia yajma'u ma yuhtaju ilaihi hapa yujma'u patakusanywa ma yuhtaju ilaihi yale ambayo mtu anahitajia katika lugha ya Kiarabu kwa kadiri ya anavyosoma basi naam atachukua sehemu ya lugha ya Kiarabu قال لأن الدين فيه فقه الأقوال وأعمال وسبب دين ndani yake kuna fiki ya maneno na fiki ya matendo fiqh al-arabia huwa tariku ila fiqh al-aqwal utambuzi wa kiarabu ndiyo njia ya kufahamu fiqh ya aqwal wa fiqh sunna na utambuzi wa hadithi huwa tariku ila fiqh a'malihi ndiyo fiqh ya kutambua vile vile matendo ya sunna وقال أوزاعي ناكسيما الإمام أوزاعي أعرب الحديث ziwekeni wazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote mnafahamu maana al-i'rab wal idah ni kuweka wazi. A'ribu al arabia a'ribu al-haditha, ziwekeni wazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innal kauma kanu araba, hakika watu walikuwa ni wenye kuweka wazi maneno yao, yani warabu walikuwa ni wazi kabisa katika maneno yao hadha ma kauni ashaba lughati at-tab'i na haya pamoja na kwamba kuwa kwao maswahaba hawa na maulamaa hawa walikuwa ni watu ile lugha kiarabu ndiyo tabia yao ndiyo maumbile yao ndiyo akhlaki yao illa anna shay'a min dhalika la yamnahum isipokuwa chochote katika lugha kiarabu haikiwazuia wao min istizali fiha kuzidisha ndani yake naam daktari karibu sana kwa ajili ya kutoa nasaha kwa wanafunzi billahi tabaraka taala, na kama tulivyosema kwamba tunukuu, tudhibiti dhabtu alkitaba, udhibiti wa maandishi. Shukran, barakallahu fikum.